Հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները քննարկել են բանակաշինությանն առնչվող հարցեր։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները բարձրագույն մակարդակով հանդիպում կազմակերպելու հարց չեն քննարկել։ Օրենբուրգ քաղաքի հայկական համայնքը իր զորակցությունն է հայտնել Արցախին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասը Ապրիլի 18-ին լույս 19-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում օպերատիվ իրադրության փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության հաղորդմամբ հակառակորդը առաջնային գծի ոչերկանքով տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 80 անգամ։ Հարավարևելյան հդրուտուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հան 17 տիպի նռնականետ 3 հարկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները հիմնականում հավատարիմ են մնացել կրակի դադարեցման բանավոր պայմանավորվածությանը եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել առաջնագծի ոչ երկանքով մարտական դիրքերի պաշտպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Ասված է հաղորդագրությունում։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ժամը 9:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի հարավային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կողմից արձակված գրակոցից մահացու հրազենային վերավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականի ծնված Գևորգ Գարեգինի Գևորգյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուսյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 18-ին ժամանել է Արցախ։ Մարեկաղաք Ստեփանակերտում հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները խորհրդակցություն են անցկացրել պաշտպանության բանակի բարձրագույն սպայական կազմի հետ եւ քննարկել բանակաշինությանն առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախագահ Սահակյանը նշել է, որ մեր երկրի պաշտպանունակության ամրապնդումը եւ բանակի մարտական պատրաստվածության մակարդակի շարունակական բարձրացումը այսուհետ էլ կլինեն պետության արժեվ ծառացած կարևորագույն խնդիրները։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն ու Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր այցելել են Ստեփանակերտի կենտրոնական զինվորական հոսպիտալ, որտեղ ծանոթացել են Ադրբեջանի ագրեսիայի կասեցման ընթացքում վիրավորված զինծառայողների վիճակին։ Նախագահները երախտագիտություն են հայտնել Պաշտպանության բանակի մարտիկներին ցուցաբերած սխրանքի համար եւ շուտապույտ ապակինում մաղթել բոլոր վիրավորներին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, հայկական երկու հանրապետությունների նախագահները այսօր այցելել են Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը եւ ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում ԼՂ պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար պետական պարգևներ հանձնել մի խումբ զինծառայողների։ Հայկական կողմը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ չի քննարկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բարձրագույն մակարդակով հանդիպումների հարցը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Հակոբյանը։ Այս պահին բանակցային գործընթացի կողմերը եւ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն քննարկել բարձրագույն մակարդակով հանդիպումների ժամկետներն ու հնարավորությունը, ասել է Հակոբյանը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի նախագահները, որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ, բազմիցս հայտարարել են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղակարգավորումը այլընտրանք չունի եւ ուժի կիրառումից կամ դրա կիրառման սպառնալիքից հրաժարվելը խնդրի կարգավորման հիմնական սկզբունքներից մեկն է։ Հայաստանը, ինչպես Լեռնային Ղարաբաղը, մշտապես աջակցել են համանախագահ երկրների այդ դիրքորոշմանը, նշել է Հակոբյանը։ Ըստ նրա մոտորերս կկայանա Ռուսաստանի Դաշնության արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Հայաստան։ Դա լավ առիթ կլինի Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի կողմից ագրեսիվ գործողություններին Ռուսաստանի մտեցումները քննարկելու եւ բանակցային գործընթացի հերանեկարներին նայելու համար, որի բուն էությունը անխոս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրականացումն է, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը այսօր Մոսկվայում մասնակցել է միջխորհրդարանական համագործակցություն ԻՇՀ 21-րդ դարում Եվրասիական տարածաշրջանի երկրների համատեղ բարեկեցության խորագիրը կրող Եվրասիայի երկրների խորհրդարանների ղեկավարների առաջին համաժողովին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը հանդես է եկել ելույթով մասնավորապես նշելով Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավալ հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա խախտում է իր իսկ կողմից ստորագրված Ադրբեջանի Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև հրադադարի եւ ռազմական գործողությունների 1994 թվականի երրակողմ անժամկետ համաձայնագիրը, ինչպես նաեւ 1995 թվականի հրադադարի ամրապատման ռեժիմի համաձայնագիրը։ Նման հանցագործադրանքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը իրեն դուրս է դնում միջազգային ներավունքից, մերժում է ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրների, ինչպես նաև միջազգային հանրության ուժի չկիրառմանը եւ վստահության ամնապատման միջոցներին ուղղված կոչերը։ Հենց Ադրբեջանը, որպես այս լարվածության աճի նախաձեռնող, կրում է իրադրության սրման ողջ պատասխանատվությունը։ Այստեղ ծայրահեղ վտանգավոր է Թուրքիայի միակողմանի հանցագործ դիրքորոշումը, որը բացահայտորեն պաշտպանում եւ քաջալերում է նման անմարդկային գործողությունները։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ Թուրքիան եւս շարունակում է մնալ սպառնալիքներից մեկը տարածաշրջանային կայունության համար։ ԱՊՀ երկրները կողմ են, որ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը խաղաղ կարգավորվի ու տարածաշրջանում մարտական գործողությունների վերսկսումը կանխվի։ Այս մասին հայտնել է ԱՊՀ գործադիր հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Լեբեդևը։ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերություններում ստեղծված իրավիճակը հուզում է համագործակցության երկրների բոլոր ներկայացուցիչներին, նշել է նա։ Լեբեդևի խոսքով ԱՊՀ-ում անկեղծ մղթանքներ են հնչում, որ Լեռնային Ղարաբաղում լարվածությունը թոթափվի եւ որ երկու հարևան պետությունները Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնեն փոխզիջումային լուծում, որ เป զի ոչ մի դեպքում թույլ չտան մարտական գործողությունների վերսկսումը ու բոլորին հուզող այդ խնդիրների խաղաղ կարգավորման ուղղված խաղաղ երկխոսություն սկսեն, նշել է նա. Եվրահանձնաժողովում Ադրբեջանի պատվիրակության անդամ Գանիրա Փաշաևան Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժան-Կլոդ Յունկերին հարց է տվել ադրբեջանցի ներքին տեղահանվածների եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը շատ կարճ եւ པարս պատասխան է տվել. Ես մի բան կարող եմ ասել Ադրբեջանին՝ դադարեք կրակել, դադարեք կռվել։ Ինչին հաջորդել են վեհաժողովի անդամների ծափահարությունները։ Ապրիլը թալիշեցիների համար տարվա ամենանշանակալից ու հաղթական ամիսն էր։ Սակայն այս անգամ ապրիլից տոնական տրամադրություն սпасող թալիշեցին նորից սարսափ պիտի ապրեր։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը Ապրիլը թալիշեցիների համար տարվա ամենանշանակալից ու հաղթական ամիսն էր, սակայն այս անգամ ապրիլից տոնական տրամադրություն սպասող թալիշեցին նոր սարսափ պիտի ապրեր։ Ժամանակի սլակները ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը սրընթացորեն 22 տարի հետ գնացին, երբ գիշերվա թանձր լռությունը ճեղքեց արկերի ու հրթիռների պայթյունը։ 1994-ին երկու տարի ճշտամու վերահսկողության տակ մնացած Թալիշը վերադարձավ հիմնովին բսկտված ու վիրավոր։ Գյուղը վերքերը մաքրելու, մոխերից նորից հառնելու խնդիր ուներ, Թալիշեցիների հոգատար ձեռքերի խնամքի կարիքն ուներ։ Հերու ու մոտիկ վայրերից վերադարձավ Թալիշեցիների մի փոքրիկ մասը, եկան ու ինչպես ասում են, թաց խոտի վրա կրակ վառելով նոր օջախ ստեղծեցին։ Տուն, տնտեսություն, հողամաս, այգի ու արտեր, ինքնաձիգը բահո փոխարինած գյուղացին համար անհնարորեն հերու վանելով պատերազմի հուշերը, սիրտը ջերմացնում էր իր papերի հողում ծիլ առած հասկի բույրով ու վաղվա հույսերին ներդաշնակ աղբերի քչքչոցով։ Իրիկունները Թալիշում արդեն 125 օջախում լույս էր վառվում։ Մարտիկ արդեն հարմարվել են, անցել են բնականոն կյանքի, համայնքը բավականին կազմակերպված, երիտասարդների թիվը քիչ չէր, նախորդ տարիօրինակ համայնքում ծնվել էր 10 երեխա։ Դպրոցում կար արդեն, դպրոցում կար 102 աշակերտ։ Մանկապարտեզ ունենք, մանկապարտեզ հաճախում են 28 երեխա։ Համանքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանը տեղեկացնում է, որ միջև 90-ականների պատերազմը Թալիշն ուներ 600 տնտեսություն 2264 բնակչով։ Վերգտնված Թալիշն աճելու ու հզորանալու հերանեկար ուներ։ Երիտասարդները ասել է, թե պոտենցիալ նորաստեղծ ընտանիքները գյուղում շատ էին։ Նախքանին նստականների պատերազմը Թալիշն Արցախի ամենահարուստ գյուղերից էր, զարգացած երկրագործությամբ ու անասնապահությամբ։ Վերաբնակեցվող գյուղերին հատուկ խնդիրների լուծման զուգահեռ ազատագրված Թալիշն արդեն կարող էր խոսել նաև գյուղատնտեսական ճյուղերում ունեցած ձեռքբերումների մասին։ Համայնքն ուներ 1003.5 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության վարելահողեր, ունեինք մոտավորապես 500-ի սահմանում խոշոր, ունեինք մոտ 1000 260000-300 գլուխ մանր։ Հեկտարի միջին բերքատվությունը բնականաբար պետք է ասեմ, որ ցածր է եղել, որովհետև ռոկման համակարգ, ընդհանուր առմամբ պոմպակայան եւ այլ եւ այլ ռոկման ջուր մենք կարողացանք ունենալ մի տարի առաջ։ Փողը ժամանակի մշակվել էր ցանկատարածությունների մի մասում աշտանացան ծորենն արդեն ծլել էր, մյուս մասում էլ գարանացանի աշխատանքներն էին ընթանում։ Այսօրվա դրությամբ 510 հեկտար աշնանացան ծորենի ցանկ ունենք կատարած, ցանկատարածները գտնվում են բավականին լավ վիճակում, բայց փաստորեն 510-ն էլ կարելի ասել որ վերահսկում են այնտեղ աշխատանքներ տանելը բավականին վտանգավոր է ունենք նաև շուրջ 350 հեկտար կատարված երկ գառնանացանի համար որ պետք է ցանվեր իհարկե այդ աշխատանքները հայտնի պատճառով դադարեցվել են այսինքն գողացում զրկվել էր աշխատանքի արդյունքում զրկվեց իր եկամուտից։ Բնակարանային ֆոնդի մոտավորապես 30%-ը դժվել է ճշնամու կողմից։ Իսկ ավելի ստույգ տվյալները կլինեն մասնագետների կողմից, որոնց աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Կարորյա պատերազմի հասրած վնասները վերացնելու գյուղացուն տուն դարձնելու համար ժամանակ է պահանջվելու։ Վիլեն Պետրոսյանը համոզված է, որ թալիշեցիները հերո չեն գնալու։ Գյուղը նորից իր առօրյան հետ է բերելու հիմնական մասը կարող եմ ասել, որ տեղափոխվել են Հայաստանի Հանրապետություն, առավել ամենամեծ քանակը քաղաք Չարենցավան, Հրազդան, Երևան, Աբովյան եւ այլն։ Ունենք Վանաձորում ընտանիքներ եւ տարբեր քաղաքներում։ Ընտանիքներ ունենք նաեւ Ստեփանագերտ քաղաքում եւ շրջանի տարբեր գյուղերում։ Իհարկե, այսօր վաղ է խոսել Թալիշեցիների վերադարձի մասին։ Ընդամենը 20 տարում երկու անգամ պատերազմի երախից փրկված, մեկ վարկյանում իր ամբողջ ապրուստից զրկված Թալիշեցին այդ սարսափն անցյալի հուշերում թողնելու կարիքն ունի։ Սակայն անկասկած վերադառնալու է, որովհետև պիտի Թալիշի ազատագրման օրը ապրիլի 14-ին Ծաղիկներ խոնարի Արցախյան պատերազմում նահատակված 44 թալիշեցիների հիշատակին։ Միանշանակ ասում եմ, որ կան որոշ բնակիչներ, որոնց անգահարում են մտահոգված են գյուղի ճակատագրով, միշտ հիշեցնում են, որ իրենք դերսում ապրողը չեն, հանկարծ չմոռանաք մեզ ասում է, որ յուղ գնալուն է կտեղեկացնեք։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այս օրերին ինչպես մշտապես Արցախահայության կողքին է համայն հայությունը, Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Պաշտպանության բանակը որպես նվեր մեքենաների հերթական խմբականակը ստացավ՝ ՈՒԱԶ մագնիշի մարդատար եւ շտաբօգնության 4 ավտոմեքենա։ Երեկ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում Օրենբուրգի ժամանած հայ համայնքի ներկայացուցիչների կողմից ԼՂ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանին են հանձնվել մեքենաների բանալիները։ Վերջինը շնորհակալություն է հայտնել Ռուսաստանի հայ համայնքին, մասնավորապես Օրենբուրգի հայությանը գործուն աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Մեքենաների հանձման հանդիսավոր արարողության մասնակից վարչապետ Արայք Հարությունյանը ԼՂ իշխանությունների անունից շնորհակալություն հայտնեց Օրենբուրգի հայ համայնքին։ Ես էլ իմ շնորհակալությունը հայտնել հայ եղբայրներին, քույրերին եւ ուզում եմ վստահեցնել, որ Հայաստանի սահմանը, որը սկսում է Արցախի արևելյան մասից, ամուր է եւ այդ ամուրությանը իր մեծ դերն է ունեցել նաեւ մեր Ռուսաստանի հայ եղբայրները։ Ուզում եմ շնորհակալությունները փոխանցել բոլորին։ Արցախյան ազատամարտի վետերան Անդրեյ Սարուխանյանը մարտական ընկերների անունից իր երախտագիտությունը հայտնեց Օրենբուրգի հայ համայնքին մենք բոլորս Ղարաբաղի ժողովրդը շնորհակալություն ենք հայտնում այն անձերին, որոնք որ կարիք են զգացել օգնություն հասցնել մեր բանակին։ Որոշ մարդիկ ճիշտ չեն հասկանում, բայց այսօր մենք ունենք ամուր բանակ։ Եվ շատ քաջ-քաջ զինվորներ։ Ճիշտ է նա, որ ըստ սրտով պաշտպանես քո ազգը տա Աստված, որ Արցախում այլևս պատերազմ չլինի եւ որ հայ երիտասարդներն իրենց ծառայությունն անցկացնեն միայն խաղաղ պայմաններում։ Այսպիսին էր Օրենբուրգի հայ համայնքի ներկայացուցիչ Արմեն Աթասյանի մաղթանքը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր Արցախի հանրապետության կառավարության կողմից բացված հատուկ հաշվեհամարին ապրիլի 18-ին 265 իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց կողմից փոխանցվել է 352 միլիոն 530 հազար 400 դրամ ներառյալ արտարժույթով փոխանցումները իսկ ապրիլի 4-ից 18-ը ընկած ժամանակահատվածում փոխանցումները կազմել են ընդհանուր առմամբ 3 միլիարդ 140 միլիոն 474 հազար 363 դրամ, փոխանցված 3935 անձանց կողմից։ Հիշեցնենք, որ ողջ գումարը ուղղվելու է Պաշտպանության բանակի մարտունակության հետագա ամրապնդմանը։ Կառավարությունը Արցախի ողջ բնակչության անունից իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում բոլոր նվիրատուններին, հավաստիացնելով, որ յուրաքանչյուր լումը էական նշանակություն է ունենալու Արցախի անվտանգության ապահովման գործում։ Տեղեկացնենք, որ ԼՂ ֆինանսների նախարարության կայքում գործում է վիրտուալ POS տերմինալ, որի միջոցով հնարավոր է Visa, Master եւ Arca քարտերով առցանց փոխանցումներ կատարել։ Մարզասերների համար Թուրքիայի Սամսուն քաղաքում ավարտվեց Օլիմպիական խաղերի բռնցքամարտի վարկանիշային մրցաշարը, որտեղ հայ բռնցքամարտիկները նվաճեցին 4 ուղեգիր։ Մրցաշարի արծաթե մեդալակիրներ դարձան Արթուր Հովանիսյանը 49 կիլոգրամ եւ Նարեկ Աբկարյանը 52 կիլոգրամ, լավագույն երրորդ տեղ զբաղեցրեցին 56 կիլոգրամ քաշային Արամ Ավակյանը եւ 69 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Մարկարյանը։ Բրսկամարտիկների հետ հայրենիք են վերադարձել նաև ըմբիշները, ովքեր այսօրերին նույնպես մասնակցում էին վարկանիշային մրցաշարի։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։